növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Yahya Suheyb ibn Sinan Ər-Rumidir. Radiyallahu anh. Suheyb Ər-Ruminin atası Ubullə şəhərinin əmiri olmuşdur. Bu sahabə atasının yanında naz-nimət içində yaşamış və bu gözəl gün güzaran içində böyüyüb boya başa çatmışdı. Nəhayət, Rumlular o şəhərin altını üstünə çevirir qadınlarını və uşaqlarını əsir götürürlər. Suheybi aparıb qul bazarında satırlar. Sonralar Abdullah ibn Cüdan adlı birisi onu alır və azad edir. Nəhayət, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə peyğəmbərlik verildikdə onun yanına gəlib dediklərinə qulaq asan kimi şəhadət gətirib İslam dinini qəbul edir. İslam dinini ilk əvvəl qəbul etmiş sahabələrdəndir. Həmsinin bu sahabə İslamı qəbul etdiyini açıq-aşkar elan etmiş ilk 7 nəfərdən biridir. Rəvayət edilir ki, Suheyb Ər-Rumi radiyallahu anh Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdə Məkkəllər onu təqib etməyə başladılar. Suheyb yolda dayandı, ox qabını götürüb içərisindən 40 ədəd ox çıxartdı və dedi, siz mənə yaxınlaşana deyil, Hər birinizə bir ox oh vuracağam. Sonra da qılıncımı çıxarıb sizinlə vuruşacağam. Siz mənim mərd olduğumu yaxşı bilirsiniz. Lakin mən Məkkədə iki kəniz qoyub gəlmişəm. Qoy onlar sizin olsun. Müşriklər ondan əl çəkib geri qayıtdılar. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu ayə nazir oldu. İnsanlar arasında eləsi də var ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canını da verər. Suheyb Mədinəyə gəldikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Suheybi gördükdə dedi: "Ey Əbu Yahya, ticarətin sənə qazanc gətirdi." Subhanallah. Qiyamətə də bu ayəni oxuyan elə bir mömin olmayacaq ki, ayəni oxuduqda Suheyb İbn Sinan Ər-Rumi yadına düşməsin. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ticarət deyəndə onun canını Allah yolunda fəda etməyə hazır olduğunu qəst edir. Bu səhabə həm də olduqca səxavətli bir insan idi. Rəvayət edilir ki, bir gün Ömər ibn Xattab radiyallahu anh ona dedi, Ey Suheyl, əgər səndə üç xislət olmasaydı, heç bir hörmətin olmazdı. Suheyl soruşdu, nədir onlar? Ömər dedi, birincisi budur ki, övladın olmadığı halda sənə künyə verilmişdir. İkincisi odur ki, Rumlulardan olduğun halda ərəblərə mənsub edilirsən. Və bir də ehtiyacı olanlara olduqca çox yemək içmək verirsən. Onda Suheyb ona belə cavab verdi. Övladım olmadığı halda mənə künyə verilməsinə gəlincə, biləsən, Əbu Yəhyə künyəsini mənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm vermişdir. Rumlulardan olduğum halda ərəblərə mənsub edilməyimə gəlincə, məlumun olsun ki, mən Nəmr ibn Qasid qəbiləsindənəm. Rumlular sadəcə olaraq məni əsir götürmüş və bir müddət öz yanlarında saxlamışlar. O ki, qaldı kasıblara yemək verməyimə, Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu eşitmişəm. Sizin ən xeyirliniz yemək verəninizdir. Yəni, qonağına, qonşusuna və ümumiyyətlə kasıb insanlara. Uca Allahın bu sahabəni çox istədiyinə dəlalət edən möhtəşəm bir hədistə rəvayət edilir ki, Aiz ibn Amr radiyallahu anh demişdir. Hudeybiyyə sülhündən sonra sülh ərəfəsində Əbu Sufyan sahabələrdən bir toplumun yanına gəldi. Həmin vaxt Əbu Sufyan hələ müşrik idi. Salman, Suheyb və Bilal da həmin toplumun arasında idi. Onlar onu görəndə dedilər, Vallahi, Allahın qılıncları Allah düşməninin boynundan götürülməmişdir. Bu sözü eşidən Əbu Bakır onlara Qureyşin şeyxinə və böyüyünə belə söz deyirsiniz, dedi. Sonra da gedib bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm isə ona belə cavab verdi. Ey Əbu Bakır, bəlkə də sən bu sözünlə onları qəzəbləndirmisən. Əgər onları qəzəbləndirmisənsə, artıq Rəbbini qəzəbləndirmisən. Abu Bakır bu sözləri eşidəndən sonra dərhal onların yanına qayıdıb üzrxahlıq edib dedi. Qardaşlar, mənim dediyim sözə acığınız tutubmu? Onlar isə cavabında dedilər. Yox, əziz qardaş. Allah səni bağışlasın. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu sübh namazında Əbu Lü'lü tərəfindən vurulduqdan sonra namazı cəmaata Suheyv qıldırmış Sonra da yeni xəlifə seçilənədək hər namazda cəmaata imamlıq etmişdir. Ha belə, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın cənazə namazını da məhz bu sahabə qıldırmışdır. Bütün bunlar bu sahabənin sahabələr arasında nə cür fəzilət sahibi olduğundan xəbər verir. Bu sahabə ömür boyu heç bir fitnəyə qarışmamışdır. Radiyallahu anh.